السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من منزيم سبحانه وتعالى ketika سوره البقره ايه ثمانين افungua kwa ya أيها الذين آمنوا هي ni ya nidaa ya ulinganizi ya ayyuhalladhina amanu hii nidaa ni ya taklif na ni ya tashrif ya tashrif ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalingania katika asakalani viumbe vyake spesheli walio na sifa ya imani ndio ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini hii ni tofauti na ya ayuhannas Mwenyezi Mungu akiwalingania amatun nas huwa mbele awaita waamini ikija ya ayuhalladhina amanu mbele huwa kuna hukumu shar'i ndio ikawa hii ni da ni nidaa ya taklif kukalifishwa imma kutekeleza amri au kuepukana na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ayuhalladhina amanu kutiba alaykumus kutiba bimaana furidha kama ilivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum mmefaradhishiwa kupigana jihadi hata kama jambo hili latukiza ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam asiyam kilugha ni kujizuia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hikayatan an Maryam inni nadhartu lirrahmani sawma sawma hapa ni kunyamaa ama kisheria ni kujuzuia kula na kunwa na kila chenye kufungua saumu kuanzia tuluu alfajiri mpaka ghurubi shams kwa nia ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala faradhi ya saumu ilifaradhishwa mwaka wa pili hijiria mwezi wa Shaaban Al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika al-Majmu' asema kwa mtume rehma na amani zimfikie alifunga Ramadhani tisa kwa sababu Ramadhani ilifaradhishwa mwaka wa pili mwezi wa Shaaban mwaka wa pili Hijiria mtume rehma na amani zimfikie alikufa mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa kumi na moja hijiria ukipiga hisabu hizo ni ramadhani tisa katika hizi tisa nane mtume alifunga siku tisa mwezi kwa ni siku tisa ni ramadhani moja peke yake ambao mtume rehema na amani zifikie alikamilisha mwezi wa ramadhani siku 30 ya ayuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam faradhi hii akalifishwa muislamu ambaye ni baligh na aqil kama alivyopokea Abu Daud kutoka bi Aisha radhiallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam قال رفع القلم عن ثلاثه 'anil na'imi hatta yastayqiza wa 'anil mubtala hatta yabra'a wa 'anis sabi hatta yakbur rufi'a al-qalam hii ni kinaya an adami taklif kalamu inyenyanyuliwa kama vile kuandikiwa bimaana Mwenyezi Mungu ametufaradhishia kalamu kunyanyuliwa bimaana ni kinaya hawa hawaandikiwi wa kwanza aliyelala mpaka atakapoinuka kutoka usingizi wake kile kipindi cha usingizini yanaujiri yanamtoka yana mdomoni mtu uropokwa yote yale ni nje ya kontroli yake kwa hivyo haandikiwi mwendawazimu katika riwaya nyingine wa anil majnuni hatta yufiq wazimu mpaka akili zitakaporegea haandikiwi ila mwandazimu wa kujitia mwenyewe kwa uraibu mpaka kitu kalipuka huyu ataandikiwa wa sabihi hatta yakbur na katika riwaya wa anisabii hatta yahtalima na katika riwaya nyingine hata yablugha mtoto mdogo mpaka atakapobaleghe mwanadamu akibaleghe huwa ni mukallaf ndo huanza kuandikiwa tukisema haya sheria imemwamuru baba au msimamizi wa ule mtoto kumzoezesha yule kijana kwa ibada ya saumu katika hadithi iliyopokewa na Muslim an Khalid ibn Zakwan asema fa idha sa'aluna at'ama a'tainahum al'ubata tulihihim hatta yutimmu sawmahum masahaba wakizoezesha wao kufunga mtoto akilia humpa kidude ateze nacho toi na zama hizo zikitengenezwa na kwa sufi akipewa mpaka atimize saumu yake wakati wa magharibi na humu mwetu watoto huzoezeshwa kwa mipango wengine hufungishwa kuanzia asubuhi mpaka dhuhuri chai hakupewa kidogo kidogo mpaka yule kijana azoea al hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani katika Fathul Bari asema al-hadith hujjatun ala mashru'iyyati tamrini as-sibyani ala as-siyami katika hii hadithi kuna dalili ya kuwazoezesha watoto kufunga kama vile tunazoesha katika swala kama vile binti azoezeshwe kuvaa hijabu usimwate mtoto paka ankua waanza kumlazimisha vaa hijabu atakwambia nasikia joto nasikia dhiki wamwata shakuwa mkubwa tunatakuwa swala alfajiri atakwambia mimi nataka kulala lakini ukimtukua katika umri wa miaka saba atasinzia miaka kumi asiposwali wamchapa alafu atakuwa kizoea ile ibada hili ni jukumu la wazazi walezi katika athar iliyopokewa na al-Baghawi min tariqi Abdullah ibn Hudhayl أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتي برجل شرب الخمر في رمضان سيدنا عمر بن الخطاب خليفة وبيلي radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye aliletwa mtu alielewa aliyekunwa tembo katika mwezi wa Ramadhani aliletwa kwa khalifa ili amtekelezee hadi ya anaelewa nao ni mboko 80 alipoletwa faqala waihak wasibyanuna siyamun ole wako wewe walewa umeshindwa kujizuia kunwa tembo ambalo limeharamishwa na Mwenyezi Mungu hali ya kuwa watoto wetu wadogo wamefunga wamejizuia kula na kunwa ambayo ni dharura katika maisha thumma amara bihi fadhuriba 80 sautan akatoa amri apigwe mboko thamanini ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu dalili katika sunna ni hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi an ibn umar radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano ya kwanza shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah nguzo ya kwanza ni kukiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kuwa hapana Mola anayestahiki kuabudiwa kwa haki ila Allah wako watu wanaabudu miungu kuna watu wapeleka toa yao na ibada yao kwingine kutoka kwa Mwenyezi Mungu huko si kwa haki kwa haki ni kwa Mwenyezi Mungu aliotuumba akaumba mbingu na ardhi wa anna muhammadan rasulullah na kuwa bwana Muhammad ni mtume Mwenyezi Mungu wa iqami salati na kusimamisha swala kwa kutunga sharuti zake na nguzo zake wa itai zakati na kutoa zaka kwa yule ambaye mali yake imefika niswabu ya kutolewa zaka iliyopitwa na hauli mwaka atatoa miqdar kwa pesa utatoa 2.5% wa haji albayti na kuhiji kwa mwenye kuweza kwa umri mara moja wasomi ramadhana na kufunga mwezi wa ramadhani faradhi ya saumu ni maalumun min ad dini bidharura ufaradhi wake ni katika dalili zilizotangaa na kuenea hata kwa waislamu mpaka wasiokuwa waislamu wajue ikifika ramadhani waislamu fanya nini wafunga kwa yule atakayekanusha ufaradhi wa somo huwa ni kafiri ila yule hadithu ahdin bilislami aanza kusilimu ama ni mtu ameishi mbali na maulama yuko porini yuko mashambani lakini ulimwengu wa leo ulimwengu ambao wa globalization utandawazi hii simu ya kupa access ya information ya kuweza kujua mambo mingi na haijakuwa ni udhuru bali wa ni jukumu lako uende utafute alim ujue yale mambo ambayo ni msingi kwako wewe kuyajua kwa hiyo anayekanusha huyo huwa ni kafiri ama anayezembea ajua saumu ni faradhi basi akala mtume rehma na amani zimfikie asema katika hadithi iliyopokewa na Abu Daud عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allah lah lam yaqdi anhu siyam ad-dahri man aftara yawman atakayekula akawata kufunga siku moja tu katika mwezi wa Ramadhani fi ghairi rukhsatin hii ni riwaya Abu Daud riwaya Tirmidhi min ghairi rukhsatin wala maradhin bila ruksa ya kisheria wala ugonjwa na ugonjwa si kuumwa na kitwa kwa sababu umekosa chai ama kahawa kuna watu waraibu wa chai ama kahawa ukiwata siku ya kwanza kitakufanya nini kitakuumwa sina ah ni mgonjwa mimi katika riwaya al-Bukhari min ghairi udhrin wala maradhin udhru wa kisheria ni safari na safari ya mubah iliyopita masafa ya kasri masafa ya wewe kuruhusiwa kupunguza swala na ni safari ya mubah si safari ya maasiya sheria haikuruhusu utumie ruksa na privilege kwa sababu ya mambo ya haramu man aftara yawman min ramadana fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allah lahu lam yaqdi anhu siyama ad-dahri wa insama lam yaqdi anhu ai an thawabi dhalika leo ndio ukiilipa mala mtana siku moja italipa lakini utokosa fadhila kwa sababu ule mwezi wa Ramadhani malipo ya faradhi si kama malipo yanapolipwa katika miezi mingine malipo ya sunna yako katika siku ya Ramadhani sivyo inavyolipo katika miezi mengineo kwa hiyo jikosesha malipo na thawabu ambayo ni fursa huipati ila tu katika mwezi maalumu nao ni mwezi wa Ramadhani wa insamahu hata kama utafunga mwaka mzima imekwenda imekwenda umekosa opportunity na fursa kubwa mno kemeo hili ni dalili ya ziada ya ufaradhi wa saumu ya Ramadhani karina nyingine supporting evidence ya kuzidi kutia nguvu faradhi wa saumu ya Ramadhani ni ule mpango wa kulipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya 184 asema man kana minkum mariwan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra atakayekuwa ni mgonjwa au yu safarini safari tuloieleza pale mbeleni atalipa ingekuwa si faradhi usingekalifishwa kulipa umekalifishwa kulipa kwa sababu hili ni tendo la lazima lazima ulilipe ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum hatujaanza sisi ummati Muhammad kukalifishwa na saumu ya Ramadhani umma uliotangulia walikalifishwa lakini ikawa ni tofauti sifa na namna ya saumu yao walikuwa kwa ukishalala hakuna tena kula hakuna tena kumuingilia mke wengine wasema la ni tofauti ya idadi ya masiku ala kulli hal hatujaanza sisi kwa nini Mwenyezi Mungu atuambia tumefaradhishiwa sisi kama walivyofaradhishiwa waliotangulia itupe moyo ikiwa walotangulia wameweza kufunga pia sisi ummati Muhammad umma bora twaweza kufunga faradhi ya saumu na saumu bora ya waliotangulia ni saumu ya Abu Daud ni saumu ya Nabi Daud kama ilivyopokea Ibn Majah kutoka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahabbu siyami ila Allah siyamu Dauda fa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman saumu ipendekezao zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni saumu aliyokuwa akiifunga Nabii Daud alayhi salam akifunga vipi akifunga siku siku akila siku moja yuwafunga siku moja yuwala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun kufunga mwezi wa Ramadhani au saumu ya faradhi ni tendo la wajibu hii fardh au wajib ni moja katika zile hukumu za kisheria tano faradhi ama wajibu haramu sunna ama mandub makruhu au mubah vipimo hivi vitano ndivyo vinavyotawala maisha yetu na matendo yetu kila mojawapo kina uzito wake ukiambiwa faradhi ukitekeleza wapata thawabu na ni lazima utekeleze usipotekeleza wapata dhambi amepokea daru kutuni anabi salabata al-Khushini radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها Mwenyezi Mungu ametufaradhishia faraidha ni jamu ya faridha kuna mambo yameorodheshwa ni faradhi ni wajibu fala tudhi'uha tusiziwate tuzitekeleze wahadda hududan fala ta'taduha akaweka adhabu kwa madhambi maalumu anaezini ambaye hajaoa mbokomia anayeoa pigwe mawe paka afe waharama ashiyaa fala tantahikuha na kuna matendo amesema haya ni haramu uwizi ni haramu basi msikurubie na mkayafanya wasakata an ashiya rahmatan lakum ghaira nisyan mengine akayanyamazia sikuwa mpitikiwa ni rehma fala tabhasu ana fi chokore chokore ndugu zangu waislamu leo imekisiri kauli kwa mimi bana nina uhuru wangu kumwambia mtu Mwenyezi Mungu amekufaradhishia hili ah mimi nina uhuru wangu Mungu ameharamisha ulevi ah mimi na uhuru wangu nunulia wewe hizi si lugha za Kiislamu shakhsia ya Kiislamu ni ile ambayo yalazimika na yale yanofungamana na Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio Mwenyezi Mungu akafungua aya hii ya ayuhalladhina amanu hii imani yako huwa wewe una iltizamat madamu umemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake kila yatokayo kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake ya lazima lazima utekeleze Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Tahzabi aya 36 asema wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wama kana ay wama yambaghi haiwi kwa mumin wa kiume wala wa kike Mwenyezi Mungu na mtume wake unapotoa hukumu juu ya jambo hili lazima au hili ni haramu hili ni faradhi an yakuna lahumul khiyara hatuna choice huwezi kuchagua huwezi kusema mimi naona otherwise ni amri ya kutekelezwa na kusalimu amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii siku zilizosalia atubarikie katika mwezi wa Shaabani na tufikishe mwezi wa Ramadhani na tupe taufiki kuweza kuifunga na kusimama usiku wake na kutia juhudi katika ibada mbalimbali rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi alamin